todas eh, amigas e amigos. Eh, hoxe temos a, a, a gran satisfacción de ter connosco a un dos que pertencen a esa parte, de, da Galicia que nos rodea, sino porque hai unha Galicia na que nos estamos e outra que nos rodea un pouquinho eh, esa Galicia que anda polas provincias de León e de Zamora eh, bueno, eh, tamén anda por unha parte por Portugal por pola, pola Beira do Miño e dentro desa pola parte del, da, da, de León pois temos claro, unha das comarcas máis eh, galegas e fortes que hai eh? ollo, non é ninguna broma que é a comarca do Berzo que é extraordinaria é que ela sola xa merecería ser a case que case que é capital de Galicia pero bueno, hoxe vamos deixar así e vamos a escoltar a ver que nos vai contar que supoño que serán cousas moi interesantes o noso falador desta tarde que é ao mesmo tempo é o voceiro do colectivo Fala Ceide da Ponte Ferrada, como a Ponte Ferrada que chaman tamén, é a Ponte Ferrada que é esa ponte cerrada ou ponte de ferro, claro pois nos vai falar dela Xavier Lago Mestre e vai falar en concreto de algo interesantísimo cal é a cultura galega na región do Berzo os procesos de resistencia lingüística extremeira porque xa sabedes que hai outra resistencia lingüística que non sei se seremos capaces ao remate de a acabo ben pero non é as tremeiras senón que a resistencia lingüística que hai que estar aquí facendo cada día pero bueno, eso xa digo, non llevamos a <laughs> lata a Xavier con ese que bastante terá ele coa resistencia dentro desa, da, desa fala, fala extremeira non? Xavier Lago mestre licenciado en Geografía e Historia pola Universidade de Salamanca traballou de profesor de idioma galego ali na Ponte Ferrada e de Castelá na cidade de Atenas moi ben lóxicamente é máis cómodo así que non que podía ser tamén profesor de idioma galego en Atenas e ao mellor traer o grego para Ponferrada pero vamos, eso é outra cousa actualmente hace como empleado público nun centro cultural de Benavente así mesmo é o coordenador do colectivo cultural Falaceide do Berzo de defensa da lingua e da cultura galega nesa bisbarra extremeira. O nascimento deste colectivo tivo lugar no ano 1998 como reacción á negativa de dar aulas de materia optativa de galego no Instituto de Ensino Secundario que se chama o Álvaro de Mendaña de Ponte Ferrara dende logo o Álvaro de Mendaña simplemente eh, o mellor o nome non pero Mendaña claramente é un apelido que levaba os raíces de Galicia, do Edo galego. Como membro da Fala Feibe ten participado en varias actividades vindicativas, por exemplo, a celebración do Día das Letras Galegas, recollida de libros galegos para as bibliotecas municipais e escolares, demanda de ensino en galego nos centros escolares, reconocimento legal da lingua galega no Estatuto de Autonomía de Castilla, de Castilla León e na lei da comarca do Berzo, no ano 2010 a recuperación do Senal do TVG Mexicano. Como coñecedes da problemática lingüística do verso, ten participado en entrevistas, debates e conferencias. Nestes anos publicou numerosas colaboracións nos xornais comarcais de León e Galicia, non da Lingua, Xornal de Galicia, A Nosa Terra, e páxinas de Internet. Os seus traballos de investigación e divulgación referense á lingua, historia, tradición, direito consuetudinario e autonomismo territorial. E, desde logo, ten moito para falar. E lamentamos que hoxe teñamos que limitar un pouco, pero, en principio, vamos lle dar a palabra e xa despois se hai que lle por favor, Xavier, vai rematando, xa lle dicir, Xavier, te la palabra. Moitas, moitas gracias ao presidente <clears throat> tamén a, o meu mentor digámoslo así, Xos Alberto Corral Iglesias eh, que tive o gusto xa de coñecerlo hai, hai moitos anos en, en Ponferrada nunha actividade creo lembrar de, do Día das Letras Galegas ou algo así seguro mm, e, e por suposto a vostedes que teñen a amabilidade de estar aquí eh, ben, eh, interesándose pola, pola lingua galega e polo proceso reivindicativo no Bierzo. Ben, temos un, un pouco máis de, dunha hora e eh, imos eh, pois ver distintos aspectos relacionados coa cultura galega no Bierzo e tamén, como digo na, no título da conferencia, nos procesos de resistencia lingüística extremeira. Ben, eh, como van ver, hai unha serie de diapositivas eh, a través de, de, del programa PowerPoint en la que aparecen pois eh, ben, eh, aspectos moi concretos eh, moito esquematismo e tamén fotos que poden ser mm, de moito interese para coñecer a realidade a pesar de estar eh, na Coruña a, a a centos de, de kilómetros de, do Bierzo. Ben, pois comenzamos eh, coa primeira e como non pode ser de outro xeito eu que teño formación histórica pois eh, comenzamos con, con antecedentes un pouco históricos e, e quixen eh, facer referencia ben a a identidade, digamos, que hai eh, na idade media entre o Bierce e Galicia polo tema da señorización, señorización galega Quero dicir con isto que eh, a través da, do asentamento de mosteiros eh, do condado de Lemos eh, de propiedades eh, do Bispado de Lugo e da Catedral de Santiago en distintos eh, pois, eh, vilas eh, e eh, terras de, do Bierzo pois eh, non podía ser de outro xeito que esa señorización galega pois fomentara eh, a el proceso de galeguización do Bierzo. Outros aspectos eh, importantes pois foron eh, o tema de eh, aspectos eh, compartidos entre Galicia o Bierzo eh, o tema da conflictividade antiseñorial que destaco sobre todo o tema da, mm, da revolución irmandiña porque para mí penso que foi moi importante e recordo que os hermandiños pois chegaron chegaron a intervir en Novierzo como se fora bueno, da, daquela época era territorio galego e por suposto pois non tiveron ningún problema en pasar de Galicia a Ovierzo en, en persecución do, do conde do conde de Lemos Ben, vedes aí outra serie de, de aspectos eh, compartidos a nivel histórico, como foron procesos como o cardismo, ocupación napoleónica, ou máis recente os maquis antifranquistas que formaron, eh, curiosamente, <clears throat> os maquis eran os guerrilleiros eh, antifranquistas que formaron unha federación galego-leonesa que ben podería chamarse galego-berciana porque eh, eses maquis da parte leonesa eran eran os, eran eh, os que estaban situados nas, nas montañas do Bierzo. Ben, eh, moitas veces cando dicimos eh, que compartimos con Galicia historia, pois eh, saltan dende León dicindo que, que ben, que é certo que había mosteiros e eh, señores eh, feudales eh, galegos no, no Bierzo e, e de alguna maneira negan esos mesmos leonesistas que había mosteiros, mosteiros propiamente bercianos nos que tamén se utilizaba o galego e por iso eh, temos aí a foto de, do coñecido mosteiro de Carracedo que por certo yes cando vayan ao Bierzo a visitalo porque a pesar de estar en ruínas pois é visitable, ten sala de exposición está situado na <clears throat> moi cerca de, da propia autoestrada en dirección á cidade de Ponferrada eh, a uns kilómetros antes de chegar a Ponferrada e, e de verdade que está moi ben a pesar de estar eh, deshabitado eh, por, la, por a implastración no? Ben, outros aspectos eh, das, das relacións históricas entre Bierzo e Galicia fueron as, o que pongo aí as comunicacións, tanto de tipo comercial, non podía ser de outro xeito que eh, pois eh, galegos da Galiza administrativa pois acudiren ás feiras e mercados de, mm, das vilas de, do Bierzo, caso de Vilafranca, Corullón, Ponferrada, a Veiga de Espinareda, Veiga de Valcarce, etc. etc. A, a comunicación religiosa, pois o Camiño de Santiago, como non pode ser xa de outro xeito, e logo tamén las relacións de tipo laborais están eh, claramente testificadas, vamos, constatadas eh, na documentación a, ah, que acudían xornaleiros galegos a traballar nas, nas ricas zonas mm, vitivinícolas do Bierzo logo tamén eh, acudían tamén os, os chamados apañadores de, apañadores de castañas a recoller castañas e os seitadores eh? traballaban, non somente iban a Castela senón que moitos quedaban en noviazo para realizar esas operaciones. E xa no século XIX, perdón, no XX, pois está o tema da minería que e eh, como non, pois claro, detrás do, dos postos de traballo que eh, a minería de carbón eh, pois producía, pois a truxo o Bierzo moitos moitos galegos e as propias obras públicas das centrales térmicas en coros e, e demais. Ben, eh, abaixo hai un mapa dos moitos mapas que aparecen eh, históricos en que aparece eh, pois, eh, Bierzo pertencendo a Galiza. Concretamente este mapa que ven aí é un mapa, a pesar de que non se ve con claridad eh, penso que poden localizar perfectamente eh, na zona de eh, na zona de, vamos, o reino de Galicia pois na parte máis occidental na parte este eh, o Bierzo, o Bierzo está aí incluído en Galicia, e é un mapa do século, de comezos do século XVII eh? ben <clears throat> pasamos a analizar distintos eh, contextos como pode ser eh, o socioeconómico sí. Saben que falemos da cultura galega, da lingua galega, pero hai que pensar que os falantes eh, pois eh, viven en unhas condiciones eh, determinadas. Eh? Eh, con, eh, eh, o sistema económico é moi importante e en o caso do Bieza, hai que telo en conta. De que xeito? Pois eh, o Bierzo, eh, como ven aí no mapa, eh, vemos eh, está centrado máis ou menos na parte nos concellos galegofalantes, que son os que están sinalados, todos os concellos eh, galegofalantes, eh, tamén os de transición, con punteado, e eh, os concellos máis extremeiros, os que están máis eh, o, <clears throat> occidente, son eh, os máis montañosos, pero con montañas de, en, en cantidade. Isto determina que eh, na actualidade pois ese tipo de economía tradicional agrogandeira desos concellos da zona montañosa estean en unha situación de crisis mesmo o que, o que acontece con moitos dos concellos da montaña, das montañas galegas eh? e isto é un problema de cara ao futuro do galego porque aí están os, os galegofalantes como poden supoñer eh, os máis eh, digamos, veteranos en, Gale en, en obvio decimos os vedraños os, os falantes máis, máis maiores E claro, eh, son xente xubilada, xente, digamos, que vive xa das súas xubilacións, das súas rentas, pero son os que conservan o mellor galego e o de mellor calidade. Logo, habería outra zona eh, máis o centro do Bierzo, os concellos centrais, como poderían ser as vilas de Cacabelos, Camponarraya, Vila de Cais, Carracedelo, que están todas na zona máis eh, máis chan do, do Bierzo, que son vilas que efectivamente eh, teñen un desenvolvemento, sobre todo debido a as producións vinícolas e hortofrutícolas eh, son pequenas vilas que teñen pois, un desenvolvemento ben bastante bastante bo para a situación de, de grave crisis económica que atravesamos actualmente. E un, un terceiro un terceiro territorio que eu penso que é fundamental de cara ao galego é Ponferrada. Ponferrada é a gran cidade de, de, do Bierzo non sei se saben que ten xa cerca de 70.000 habitantes cousa que non é, eh, é eh, unha cidade que xerce eh, según o último informe de, da Caixa informe económico da Caixa de, de Cataluña unha influencia eh, comercial sobre un territorio sobre territorios limítrofes tanto de Valdeorras como de Lugo e Asturias un, unha influencia de tipo comercial como digo que chega a Iupoño ata 100.000 habitantes máis dos 70.000 que xa ten isto é moi importante ben, con isto quero dicir eh, eh, que algúns eh, bercianos que estamos dentro da, da reivindicación pensamos que o futuro o futuro do galego vai ter moita importancia a cidade de Ponferrada non somente pola cantidade de poboación que ten tamén de falantes, por suposto senón pola capacidade de influencia que xerce sobre ese amplio eh, territo territorio comarcal e supracomarcal. Xa digo que a influencia de Ponferrada chega ata Valdeorras, zonas de Lugo, Ancares, eh, Courel e, eh, e Asturias, e algún concello de Asturias tamén. Entón, eh, o futuro do galego xógase na urbe de Ponferrada e ata tal punto que actualmente o ensino do galego onde máis demanda de ensino do galego en Ponferrada non podía ser do outro xeito porque xa digo que a poboación eses 70.000 habitantes claro, a maioría deles por suposto castelán eh? pero eh, o, noso, o, noso, o noso reto é tamén conquistar, digámoslo así, entre comiñas, claro está, falantes entre eses pois 70.000 habitantes máis, non? Ben, eh, dicir que por suposto eh, non hai ningún interese ata agora por parte das institucións en saber cantos falantes hai realmente galegos galegofalantes no, no Bierzo e ben eu puxen aí a, a cifra aproximada eh, a ollo de bo cubero eh, porque eh, esas 35.000 habitantes pues pois ben, son os, eh, a cifra que, que se manexa entre os investigadores pero non hai ningún estudio ningún estudio serio ben, pois esa sería a situación socioeconómica que penso que que é tamén importante dicir que no tema do, da, dos concellos de montaña pois, pois son aldeas, a hai pequenas vilas, pero a maioría son aldeas illadas totalmente, eh? moitas delas están ao borde da super sobrevivencia, non eh, eh, o destino dese galego de, de galego de montañoso, digámoslo así, pois eh, é moi, moi cuestionable por, polo tema da despoboación que é moi forte eh? a mesma que se sufre nos concellos montañosos de Galiza ben, pasamos ao seguinte eh, <clears throat> diapositiva é o tema do dialectismo do dialectismo galego do dialectismo galego-berciano dialectismo galego, que podemos dicir? Ben, pois eh, vedes aí eh, fa, eh, os, un dos famosos mapas sobre os dialectos de, de Galiza hm? do, formado por tres bloques como xa coñecedes ben mm, o galego do Bierzo está no bloque o, eh, no bloque oriental eh? E ben, sí, ten, en, ten as súas eh, diferenciacións fonéticas, léxicas, morfolóxicas. Eu non son filólogo e non podo dicir moito, pero xa imaginades e polo que estades escoitando de min, que ben, hai, hai diferencias, pero, pero verdadeiramente eh, os galego falantes Mm, que estamos máis concienciados eh, damos importancia relativa a esas diferencias eh, ben, eh, que vedes aí de determinación pantalón pantalois la geada que, eh, que utilizan en Ancares eh, ben esas terminacións dos eh, verbais que vedes aí cantastes en vez de cantaches colliu en vez de colleu ben, que son importantes pero eh, non, eh, non, en Novierzo non pensamos e aquí nos diferenciamos claramente de Asturias, de Navia Eo, con perdón, que sabedes que no Navia Eo pois decidiron crear unha normativa específica para o galego eh, asturiano. Non son outros non. Tamén houve ese debate, pero por sorte, ben, pensamos, pensamos algúns, non chegamos á formulación desa, desa normativa que tería moito de artificial e, e pouco sentido sigo pensando o mesmo a pesar dos anos dese, dese debate. Actualmente non hai debate xa no vierzo por crear unha normativa específica, aunque a problemática é outra como, como agora veremos. Ben, eh, o que si sega vendo é eh, problemas, porque claro, hai, hai galego-bercianos que pues claro, eh, que defienden o dialectismo o dialectismo berciano, claro, siguen viendo pues eh, a lengua estándar galega que, hay actualmente pues como algo de fora, algo artificial, como logo veremos no tema dos presuicios. Poño aí á dereita o dialectismo berciano. Que iso? Ben, pois, eh, bueno, pois hai xente no Bierzo que defende o dialecto berciano. O dialecto berciano que sería unha especie de mestura pois de, de leonés, de, de galego e tamén de castelán, eh, penso eu ás veces, non? Pero ben, eh, o noso traballo, do moito traballo que temos, é tamén eh, pois clarificar as cousas e demostrar que ese dialecto berciano, que algún filólogo tamén defendeu hai anos, hai anos, non é, non é tal, senón que, eh, que ben, pois o que hai é varias linguas no viazo linguas que como venedes aí no, no debuxo de abaixo pois ali aparecen os territorios eh, debuxados en cores mmm, que din os leonesistas ou defensores do leonés que é onde se fala leonés eh? Mm? que tamén un problema, porque claro, os leoneses queren, os leonesistas queren o seu espacio dentro do Bierzo, e no Bierzo tamén falamos na parte eh, na parte máis occidental galego e ben, pois hai problemas hai problemas entre uns e outros ben, eh, a nivel de, dos investigadores eh, importantes etnólogos defenden, están totalmente en contra do, da potenciación do galego no Bierzo porque pensan que importar unha lingua de fora eles eh, investigadores etnólogos e filólogos claro que defenden que ali si sí, falase en galego pero ese que falar ese galego tradicional ese galego que non que non pois que non eh, non eh, evoluciona según os tempos e dende logo os eh, as organizacións que estamos traballando agora o que queremos é un galego un galego pois estándar, eh? un galego moderno a fin de contas, eh? non é que re, eh, reneguemos do, do galego tradicional, ni moito menos, pero consideramos que o galego tradicional, como, como é lóxico, non, non, eh, non está de acorde coas expectativas que, que agardamos dunha lingua moderna, dunha lingua galega moderna, estándar, que se adapte pois, a internet, que se adapte a, a linguaxe xurídica, a linguaxe pois, de todas as linguas, científica, Entón, pois, hai esa confrontación no Bierzo entre galegofalantes. É, é real, non se pode negar. Alguns filólogos defenden tamén, eh, sobre todo, Leon, bueno, filólogos, eh, moi filólogos, por decirlo así, non, no os califico ni leonesistas ni, ni galeguistas. Eh, defenden iso que poño aí, continuum dialectal. Que é iso? Pois defenden que en todo el noroeste peninsular, ¿eh? desde León a, Coruña, por decirlo así, hay una continuidad de dialectos, ¿eh? son, digamos, eh, filólogos puros, por decirlo así, reconocidos también, con cierto reconocimiento a nivel investigador, que, que, reconocen que hay una continuidad de dialectos tanto desde León, desde el mismo comienzo de la provincia de León, ata, ata, perdón, ata, Santiago, ata Santiago, entón que non se poden diferenciar ningunha lingua, ni leonés ni galego. Onde se diferencian eh, eh, eh, as, eh, esas dúas linguas? Pois non, porque din que as chamadas isoglosas, os que sean aquí filólogos saben perfectamente que que son esas, esas características especiales da, das linguas, eh, pois pues esas isoglosas están esas líneas de diferenciación entre caracteres de, entre as linguas, pois pues que non se poden diferenciar entre o galego e o leonés, hai unha continuidade, eh? para nós é un problema, porque claro, estes, estes filólogos pois defenden que é un erro, é un erro un error hacer diferencias entre lenguas no noroeste peninsular. Para ellos hay una continuidad entre castelán, leonés y galego. Van eh, evolucionando de, este a oeste sin, sin, sin diferencia ninguna, apenas. ¿eh? también un problema para nos. ¿eh? Ben, e logo están os lanesistas eh, que, como xa digo, pois, eh, pois para eles o que se fala en, en Noviercio non é galego, sino que é galego-leonés. Eh? Non hai aí unha lingua galega, é lingua leonesa, é unha fala da lingua leonesa. Eh? Como vedes, a problemática dialectal pois é bastante importante no Novierzo. Ben, o contexto sociocultural tamén é importante. Aquí o que quixen é facer é eh, referencia aos chamados sobre todo eh, non vou entrar en profundidades porque non hai tempo no tema dos presuicios lingüísticos xa podedes imaginar que os presuicios lingüísticos que temos a nivel estatal o tema da superioridade do castelán da xerarquía entre linguas a diglosia eh, bueno, a, a potenciación por, por riba de todo o idioma común porque non, non establece diferencia bueno, todos esos prejuicios estatais pues, están no Bierzo como tamén están en Galiza ¿no? Logo, eh, están os prejuicios lingüísticos propios do Bierzo como poden ser, bueno, pues, eh, os falantes de galegos os vedraños, os, os maiores os de maior edad siguen calificando cualificando a súa, a súa lingua de chapurreado cousa que non tiene ninguna novedad porque iso tamén empregase en moitas aldeas do Bierzo incluso de, de, de, Ara, de Aragón o aragonés, ¿no? Eh, pero, pero se segue, se segue eh, identificando eh, por parte de, de falantes como, como, se, como se fuera eh, un, una, un, una nota característica cuando eso no tiene. Bien, el, eh, el tema de pues, xa sabedes outros prejuicios son a, rural, a ruralidade eh? está desprestixiado o galego a nivel de, de, de, da poboación máis maior está tamén o tema da outro prejuicio da colonización cultural, o que xa dicía, galego que vende fora, eh? o artificiosidade do galego estándar o padrón, eh? Eh, pois é outra acusación que, que nos fan. E logo eu quería traer eh, <clears throat> aquí eh, un exemplo de un exemplo de prejuicios lingüísticos que seguro que va a chamarlles a atención. Resulta que este verán, eh, como tantos eh, veráns no Bierzo, pois hubo moitos fogos nos montes, e a Garda Civil eh, atopou eh, atopou o causante de un fogo nun monte berciano concretamente no, na aldea de Mosteirós eh, que é o Concello de Barxias cerca de, de Vega de, de Vega de Valcarce de Vega de Valcarce, perdón Ben, resulta que eh, a Garda Civil acusou a o alcalde pedáneo, alcalde pedáneo desa poboación de Mosteiros, unha aldea. Entón, eh, o xornal Diario de León mm, mandou ali, pois, parece nun proceso de informativo lóxico, mm, mandou ali a un xornalista do xornal para preguntar aos propios veciños da aldea de Mosteirós pola implicación do seu alcalde pedáneo. Eh? Eh, entón, pois, según relata o propio xornalista na súa crónica, eh, xa digo, é unha crónica de, deste verán pasado, pois ele mm, relata que levou unha sorpresa moi desagradable cando eh, comenzou a preguntar aos veciños de, da aldea de Mosteirós pola implica, a ver que lles parecía a implicación do, do dito alcalde Pedani, non? E, e que sorpresa para o xornalista porque os veciños comenzaron a falar en galego el insistiu en que falaran en castelán e, e os veciños seguían falando en galego que, que no, entón que, que conclusión sacou no, os veciños, eh, os xornalista sacou a seguinte conclusión eh, que teño recollida por, eh, no seu escrito dicindo que claro, estes veciños para non falar en contra do seu alcalde pedáneo pois comenzaron a falar en galego en galego moi pechado por certo dicía o xornalista eh, e claro, para que, para que? para que eu non entendese ni nada de nada E así foi, o pobre xornalista volveu a Ponferrada, fixou a súa crónica, iso si, sí, vengouse ben, eh? vengouse ben que non hai dereito que eu vaya un xornalista que non entendo castelán, vaya a unha aldea que galego falante 100%, por suposto, e eles non teñan a consideración de falarme eh, a un xornalista de Diario de León, o Diario Provincial por excelencia, en castelán. Total, que fun eh, que foi o xornalista e non pudo facer a crónica iso si, vengouse ben eh? eh xa digo que a crónica merece a, a pena guardar así a teño eu É, é, é, o que quero dicir un exemplo máis de prejuicios lingüísticos parece mentira que a estas alturas non se respete a, a utilización por, por xente bella, porque por suposto é unha aldea que está eh, en proceso de despoboación, xente moi maior, eh, obrigar a eses falantes a por, por, por consideraciones eh, propias e personais do xornalista a falar en, en, en, en castelán e, e, lo, e, e, e logo, por suposto, vingarse porque vingarse dicir todo isto isto desta maneira que como teño dito ben, este é un exemplo máis de, dos, moitos, dos moitos problemas que temos e dos prejuicios que hai que hai no Bierzo prexuicios, prexuicios políticos como vedes aí, pois xa os podedes imaginar que se o galego está o galego estándar eh, o propia reivindicación do galego no Bierzo está fomentada polo nacionalismo galego non podía ser de outro xeito hai que, hai que atacar ben a, aos que estamos eh, defendendo o galego eh? o nacionalismo está aí que mm, a reivindicación eh, galegueira no Bierzo crea conflictividade social eh, eh, claro, hai, eh, no, eh, a cousa é que as cousas estean como sempre estiveron bueno, como sempre estiveron nos últimos séculos claro eh, con un control por suposto da, do, da, da maioría galego fala, da maioría castelán falante sobre a minoría silen, silenciosa galega porque a minoría sempre estuvo aí eh? <laughs> dende logo, dende a idade media o que pasa, outra cousa é que non, que non se atrever a falar, a falar galego en público Ben, e logo tamén vemos aí abaixo eh, prejuicios pedagóxicos que están que logo veremos eh, tamén no tema do ensino que son, bueno, xa podes supoñer eh, colexios onde inda se segue vendo mal o tema do bilingüismo e dirán, como? pero si cada vez se ve mejor que se pueda estudiar francés castellano, fran, eh, inglés, castellano, alemán, castellano, como non se admite que se poida estudiar castelán, galego ou francés inglés? Pois non, señores, eh, o outro bilingüismo é un bilingüismo prestixiado, o bilingüismo de tipo internacional, digámoslo así, mentres que o bilingüismo que afecta o galego, pois está mal visto, ata tal punto de que hai colexios que están pegando eh, a Viga de Balcarce, que está pegando a, a Galicia, e eh, eh, a súa dirección non permite que se estudie que se estudie galego eh? eh un centro escolar, é dicir, que está rodeado de galegos por todos os sitios, pero que no centro non se estudia galego. Que alega a dirección? Pois a dirección alega que va a ser un problema moi grave o bilingüismo porque o, os alumnos van ter problemas para falar ben galego e castelán, pero sobre todo falar ben castelán, que é o que hai que falar. Galego xa se fala mal que se fale. Eh? Ben, pois eh, aí quedan algúns deses, deses prejuicios. Ben, eh, a seguinte diapositiva se refire ao tema das elites. Eh, en calqué, en calquer reivindicación, sobre todo, sobre todo nesta, é moi importante coñecer a opinión a opinión sobre esta problemática das elites eh, das elites de poder político e de poder intelectual porque intelectuais hai en todos os sitios e os intelectuais marcan o camiño para, para a, a sociedade, a sociedade na que se desenvolve, porque as, as elites intelectuais, e non digamos as políticas, pois eh, son poder tamén, poder intelectual e poder político respectivamente. Eh? Ben, eh, a, a elite intelectual, bueno, eu podo dicir eh, eh que ben, eh, as elites eh, polo que vemos polas súas declaracións públicas eh, e privadas, pero sobre todo as públicas que son as que nos interesan porque xa saben que privado é fácil decir pasar a mano por encima do ombro e dicir sí, sí, estamos moi ben polo tema do galego todos os dereitos pero o que nos interesa é que públicamente esas elites estoy falando de elites eh, eh? Eso es lo que nos eh, referimos, eh. lo que nos interesa es que las elites pues fagan declaraciones públicas a favor do galego. Por qué? Porque es una manera de prestigiar a nuestra lengua e cultura. Eh, poco a poco también se está logrando. las élites eh, intelectuais castelán do Bierzo están recoñecendo que é unha necesidade entón está pasando de o que digo aí da influencia galega esa influencia que parecía que o galego no Bierzo era como un vento que viña de, de alo, do Porto do Febreiro, está converténdose en algo que hai unha cultura, hai unha pervivencia secular da lingua. Isto é moi importante. Ben, como se prestixa eh, o discurso intelectual galego? Pois tamén hai que dicilo. Hai un prestixio da literatura, do ensaio, do cinema, das ciencias, de Galicia todo o que pasa aquí ten a súa repercusión no Bierzo non solamente nas elites intelectuais castelans eh, que recoñecen a importancia de, de todos estes aspectos que da intelectual, intelectualidade galega senón na propia sociedade que, que ven que, que, que, se, que, mira, que se mira no espello da, da Galiza administrativa iso é así Ben, e logo hai outros aspectos como as investigacións filolóxicas, históricas que se realizan no Bierzo e que prestixian e que axudan a ter conciencia da eh, pervivencia da cultura galega secular no Bias. Ben, o discurso político, o discurso político é moi importante. Non no sempre sempre o dixemos, porque os político, o poder político é, é, é básico no o reconhecemento do galego. É importante falalo, sí, é importante conseguir moitos falantes, sí, pero tamén é importante trocar as leis Eh? Nós pensamos que hai que trocar as leis para que dean esas lei, leis dean facilidades ao recoñecemento de dereitos lingüísticos que o que perseguimos finalmente, non? Entón, o discurso político tamén va trocando, pase niño, moi pouco a pouco, eso está claro. Da asimilación cultural castelá que había nun principio por mor dunha autonomía de Castela León que fomenta a identidade castelá, como non pode ser de outro xeito unha, unha autonomía nova que nace pois que intenta fomentar a identidade de Castela e Sur que está sucedindo ben, pois como digo da, da asimilación pura e dura castelá está pasándose agora a iso que chamamos respeto polas outras linguas respeto entre comillas, respeto que vale pouco xa o sei, xa o sei que vale moi pouco o respeto que vale só o reconhecimento de dereito pero no Bierzo temos que irnos conformando con, con poucas migallas que nos dean e iso é logo veremos eh, a concreción da reforma das leis non? ben, pois como digo as concesións son lentas e parciais ás linguas minoritarias de Castela e León que non solamente o galego senón tamén o leonés e tamén eh, en menor medida o éuscaro porque se fala en Castela León no condado de Treviño Ben, eh, o progresivo reconocimiento legal do galego, aí están, as leis. Que leis temos nas que nos poidamos apoiar? Pois temos o Estatuto de Autonomía de Castela León, que vemos aí concretamente eh, o, eh, a frase, o parágrafo que, que fai referencia ao galego, moi pouca cousa. Gozará de respeto, respeto, xa digo que é poquísimo, eh, non dicir nada, pero ben, é protección á lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice. Iso é o que temos no Estatuto de Autonomía de Castelao. Pouca cousa, pouco cosiña. Sí. De todas formas, na última reforma, nesa de 2007, pedimos xa oficialidade, por suposto, nada nada. Iso, vamos, sonaba a chino, a chinés, por dicirlo así, nada nada, non conseguimos nada. Dicir que na, esa reforma do Estatuto de Autonomía para conseguir iso eh, contamos coa axuda de, hai todo que dicirlo, sempre o dicimos eh, con orgullo os vercianos que contamos co apoio do Bloque Nacionalista Galego en, en Madrid un apoio tanto no Congreso como no Senado que fixo moita forza inda que os resultados non foran moitos pero aí está Ben, outra lei que temos a favor a recente, a dicembre, mm, decembro de 2010 nada, hai dous meses isto na comarca do Bierzo gozará é a lei da comarca do Bierzo que concede autonomía eh, autonomía política ao Bierzo di o seguinte na comarca do Bierzo gozará de respeto outra vez e protección á lingua galega nos lugares nos que habitualmente se utiliza non, non lle soa este acabo de, de lelo máis arriba eh? dende logo os políticos de Castela León cando fixeron esa lei para poñer o mesmo parágrafo que está no estatuto deberon destruxarse e facer un, un, uns debates en comisión enormes eh? que esforzo poñer o mesmo que está no estatuto eh, eu non, nunca toquei unha cousa igual un, copiar o, o texto que está nunha lei noutra Bu, e logo un pouco máis, sí, a novidade a Comunidade de Castela León facilitará a participación da comarca do Bierzo nas actuacións que realice para a protección da lingua galega no seu ámbito territorial que quere dicir que a partir de agora a Junta de Castela León va ter en conta a, a participación directa da, de, da comarca do Bierzo que xa digo que, que ten, pois é unha institución con órganos, con órganos políticos paso, por, porque non teño tempo, a Lei de Normalización Lingüística, que agradecemos, de 1983, e o Plan Xeral de Normalización Lingüística de Galicia, que tamén, eh, que tamén pois, pois axuda, no? O ensino, o ensino é un dos nosos maiores éxitos que tampouco moito, pero aí o temos como saben ustedes, pois xa se pode estudiar dende o ano 2001 despois galego eh, en infantil primaria e secundaria en, en algunhas asignaturas pero eh, temos moitos problemas porque todo quedou en mans das direccións dos centros e aí xa direccións do centro que debido a que hai profesores de galego que non se toman moi en serio o seu esforzo por, por atraer o, e conseguir alumnos porque ali hai que, hai que loitar como se fora na guerra por conseguir alumnos de, de galego claro está e as direccións, pois claro eh, hai direccións de centros que non teñen ningún interés en que se, está, que se imparta galego eh? Ninguna, ningún. Aí xa Instituto, Instituto de Vilafranca do Bierzo que está perdendo neste curso perdeu eh, alumnado de unha maneira eh, considerable. Posiblemente o próximo ano, eh, a este paso, o próximo curso, non haberá xa alumnos de galego cando foi o ano pasado, o curso pasado un dos centros que mis alumnos tiña así, de, de un ano a outro podemos perder todo o alumnado por que? Bueno, pues pois que eh, digamos que as relacións de forza dentro do centro educativo entre os pais, os alumnos, os, os profesores de galego e as direccións, aí hai unha noita pero curso tras curso, eh? así, así de claro. Como nota curiosa, pois dicir que, que na, mentres que na parte occidental do Bierzo temos eh, centros eh, educativos onde se imparte galego, na parte, eh, iso na parte eh, occidental, na parte oriental, eh, SIL para de cara a Castela León pois temos eh, o ensino do portugués que hombre, tamén é un consolo non? porque ben, para nós eh, o portugués é unha, unha lingua irmá e, pois, eh, ben, eh, xa sabedes eh, toda a, a relación que temos ben, dicir que eh, no tema do ensino pois claro eh, hai, eh, hai un traballo de actividades extraescolares para compensar un pouco as carencias as moitas carencias que ten o ensino do galego eh, pois eh, temos feito ata cursos de galego galego para adultos, Día das Letras Galegas, facemos doación de libros ás bibliotecas escolares e municipais e tamén facemos contrapropaganda, porque a verdade é que a propaganda <laughs> de, do, do ensino galego que fai a Junta é en tan niña, tan niña, curso tras curso, que casi a xente, eh, os pais e os alumnos ni se Eh, nós temos que facer contrapropaganda. Hai veces algúns carteliños que facíamos hai anos case, case a man, aí tan se e hai unha, e a dereita unha acto público do día letras galegas Ben, o, o Consello Comarcal para nós é, mm, non se pode negar, eh, aquí o estades, eh, o estades vivindo, é o tema de que hai que ter un poder político que respalde a normalización lingüística e os procesos de de fomento do, do galego en Galiza pero o mesmo pasa ali entón para nós eh, ten sido tamén un éxito e a autonomía que temos conseguido para o Consello Comarcal xa digo que é unha institución política con presidente, con pleno con comisión de goberno eh, neste caso xunta de goberno etc, etc e nós temos moita esperanza en que este este Consello Comarcal pois faga un labor a prol do, do galego temos esperanza, xa veremos quen sae que partido sae non, non partido, porque nós xa non miramos partido nin, nin, nin o PSOE nin, nin o PP, o que miramos é os seus políticos, que se xan estean a favor do galego ou non estean eh? confiamos a que a partir de maio pois eh, escoiten as nosas demandas que sen moi, son moitas en relación co galego Cero, xa vedes aí o punto 3, creación do servicio lingüístico comarcal, case nada. É o mesmo que teñen aquí os concellos de, de Galiza, pois é o mesmo queremos que ali non pode, os concellos non poden ter servicio lingüístico comarcal porque non teñen cartos eso, entón, pensamos a nosa idea que o Consello Comarcal do Bierzo pois poida crear porque ten máis cartos e porque eh, desempeña, desempeña funcións funcións comarcales para todos los consejos e que pueda crear un servicio lingüístico también un regulamento que pensamos presentar un regulamento de uso de lenguas no Consello Comarcal eh? A toponimia, a toponimia, bueno, a toponimia problemática histórica é a mesma que Galicia, sabedes aí que se a chegada dos funcionarios, dos oficiais eh, reais, bueno, máis ou menos o proceso histórico mesmo que o Galicia, eh, a escrita, por suposto, a imposición da escrita en castelán, bueno, e a tratado, pero non, non teño tempo. Respecto á recuperación da toponimia, pois pues, aí tamén eh, estamos na, na loita, non? trai, eh, temos aí eh, a dereita eh, o texto da lei do réxime local de Castela León do 98 ben, imos ler o texto a denominación dos municipios eh, haberá de ser en lingua castelá ano 98 respetándose as denominacións existentes a la entrada en vigor desta lei xa non digo máis, xa, xa o diven claramente se pare, eh, en principio, en principio non digo que, que se xa definitivo, hai un problema para trocar os nomes dos municipios do Bierzo, eh? para, para galeguizarlos, por dicirlo así. Eh? A denominación dos municipios haberá de ser lingua castelán. Está clarísimo, eh, eh non vou dicir nada máis. Eh? Eh, quero dicir que, ah, que, sempre, que sempre hai problemas. En Castela León sempre hai problemas. Ben, nós pensamos de cara ás vindeiras tras as eleccións axudar os concellos coa presentación de regulamentos locais de conservación da toponimia eh? imos facer un modelo de regulamento que, eh, que pensamos eh, presentaremos en todos os concellos para ver se eses concellos aproban un regulamento específico de conservación da toponimia eh, tradicional eh? vamos a ver se temos sorte e como vedes aí pois nas fotos exemplos de eh, pois, eh, ben clara da esquerda eh, en un territorio galego falante todo escrito eh, bueno, non, non castelanizan máis porque non poden eh. e logo a reacción eh, calquera que vaya polo, polo Bierzo sabe das pintadas, das famosas pintadas que unha forma de loita como, <laughs> como outra calquera digámoslo así, ¿no? entre, entre risas e, eh, eh, pues pois, hai, hai un exemplo de, de parcial galeguización Os medios de comunicación, os medios de comunicación eh, todos sabemos a importancia que teñen aquí en Galiza, no Bierzo, en, en todos os sitios e nos a pesar de que os tradicionais eh, pois hai, hai aparece bien claramente monolingüismo castelán eh? aquí non hai posibilidad de utilizar o, ni en declaracións ni escrita ni, ni nada eh, hai que utilizar el castelán xa, mm, xa está tan claro que xa non, xa non molestamos en utilizar o, o galego ni en escritos ni de, ni de, form, de xeito oral con eles eh? As, as condicións están claras e o poder mediático estableceu aí ano su, su, su réxime eh, de comunicación a esta abaixo tedes <laughs> un, un atrevido cartel eh, no verzo que tamén dos primeiros que editamos a favor da liberdade de expresión en galego por suposto eh, a consecución foi pois, negativa, non conseguimos nada. Ben, ben eh, de todas formas están os medios de comunicación, eh, as novas tecnoloxías que nós temos bastante esperanza en eles porque, por suposto, eh, hai un uso, un uso parcial do galego, eh? pensamos que detrás deles nas novas tecnoloxías en esta primeira etapa digámoslo así, está a mocidade a la cal nos interesa chegar a mocidade eh? Internet, por suposto, refírome, hai unha comunicación directa e inmediata e eh, un debate, un diálogo a veces duro, a veces máis sereo, pero moi interesante que nós estamos aproveitando todo o que podemos. Eh, parecenos moi interesante eh, as novas tecnoloxías porque como remato aí a, a, a dereita abaixo o galego entra nos fogares que non é que non é fácil eh, eh, meter a, a cuña do galego nos fogares eh, pois como? coas novas tecnoloxías eh, aí está eh, Facebook eh, correo electrónico, todo iso e eh, moi, moi interesante eh, sobre todo perseguindo os castelán falantes que é a que nos interesa perseguir por suposto non queremos que vayan a falar, a falar castelán pero sí hai un intento claro por conseguir que os castelán falantes tomen conciencia do bilingüismo, que non eh, que non poñan excesivas eh, atrancos a o bilingüismo, eh? O, eh, a conciencia bilingüe dos bercianos parecen os básicos, inda que non falen, inda que non falen galego, non? Bueno, eh, aí que aparece a radio do mm, TVG eh, moi importante para nós cando conseguimos e tamén eh, últimamente cando a perdimos e recuperamos que tivemos que perdimos o sinal da TVG polo tema de, da televisión digital eh? pero nisto que recoñecer que o PP da Xunta tamén axudou eh? axudou a recuperación e polo tanto estamos contentos eh? eh xa recuperamos o sinal e a importancia da terá é inmensa, é inmensa, inmensa porque Pois ben, é un, é un medio de comunicación que prestixa o galego, que chega a moitísima xente no Bierzo, tanto en determinados programas eh, pois, eh, Luar, eh, Xabarín, para o sector eh, máis xoven, eh, os partidos de fútbol, pois xa, xa podedes imaginar, non? Ben, eh, Eh, deixei para o último tema mm, o tema de, do proceso reivindicativo o proceso reivindicativo etapas etapas ben, eh, o comezo pois o comezo sempre son moi duros con unha minoría que, que ten conciencia de ser vanguarda unha minoría unha minoría na que inclu, hai que incluir Facebe porque para eh, non temos nada que ver co, con esta organización que aquí aquí está presente o Facho que xa algún día podamos invitarvos un pouco ¿no? porque somos pues, eh, pues este colectivo que represento eh, pues, eh, moi poucas persoas eh? Eh? moi poucas persoas eh, como o resto de, orga, de organizacións eh, galegueiras eh, eh todas mm, formadas por moi pouca, moi pouca xente eh eh, digamos que ben eh, que o traballo reivindicativo nos comezos pois ten os tamén unha problemática moi especial eh? é dicir eh, el ser vanguarda pois determina tamén el, el ser eh, mirados eh, como mal ollo hai que dicilo así, eh? Eh, somos considerados radicais, aunque pouco hai de radical, radical, de radicalidades, non? Ah, bueno, non me sai. Bueno, xa me entenden. Quero dicir como non se máis a lei que pone unha pintada onde non se debe, ben. Eh, pero, de todas formas, os comezos sempre son duros, tanto no sistema de propaganda, como poden ser as pintadas, como pode ser o, o propio discurso en sí, que tan innovador que, que produce un rexeito na, na población tanto castelán falante como galego falante eh? eh os comezos son duros e eh, É dicir que centramos sobre todo eh, por lo que toca a Falaceide, outras organizacións actúan no medio rural, pero nós, nós eh, somos, eh, traballamos sobre todo no medio urbano, sobre todo en Ponferrada. Nacimos en Ponferrada, como dicía ben o presidente, a raíz de, do rexeito institucional a que se pudiera estudar galego nun instituto, no ano 98, pues pois aí, aí comenzamos os catro gatos, que máis ou menos somos, non? Ben, eh, eh, seguimos traballando no medio urbano porque pensamos que é moi importante eh, ten moita influencia sobre o resto da, da contorna comarcal eh, eh, eh, porque na, na, a nosa escaseza de medios non nos permite traballar no todo o viaje, por suposto eh? centramos máis no medio urbano para nós a, a segunda de, mm, deixando esta primeira fase dos comezos dos duros comezos eh, pensamos que hai unha segunda fase eh, crea concienciación social que é moi importante, é moi, moi importante porque aí se traballa tanto o tema da divulgación do galego, pero tamén eh, hai un traballo de contra todos esos prejuizos que vimos, eh, fase na que ainda estamos, por suposto, porque os prejuicios da poboación eh, pues non rematan nunca, é que está sempre traballando, pero é unha fase, é unha fase moi importante, non? de defensa do bilingüismo, que é o que defendemos nós, o bilingüismo, eh, o dereito dos bilingües a, poder utilizar o galego e, en, esta, en esta fase es muy importante vuelvo vuelvo tema de prestigio de Galiza de Galiza todo lo que acontece en Galiza a nivel político a nivel político, a nivel cultural a nivel reivindicativo como las actividades de la mesa por la normalización lingüística no eh, pues cualquier, cualquier aspecto ten, repercusión no, no vierzo, como pues por ejemplo a través de los medios de comunicación tradicionales o da TVG, por ejemplo etcétera, ¿no? Para no ser muy importante ese esa, pues ese, esa, ese traballo que se realiza en Galiza y que nos invitamos siempre que podemos a organizacións organizaciones de defensa do galego no, no, en Galiza, ¿no? Outro, outra etapa sería de demandas colectivas mm, sabedes que o esquema ben, está feito así eh, collido con, con alfileres ¿no? Eh, eh, en las demandas colectivas está o ensino como xa, xa tratamos eh, o tema da, da televisión digital que, que xa está conseguido, bueno, eh, pero sempre hai cousas, porque na televisión digital o que nos gustaría que, por exemplo, houbera un correspondente destacado eh, de xeito permanente no, no Bierzo, que non somente tratar as novas de, eh, do Bierzo, senón de, de todo o galego estremeiro, non? tanto de Asturias como que se pudera desplazar e tratar a información de ali, moito pedir en tempos de crisis para, eh, xa sabemos que a rete eh, la TVG eh, ten unha crisis interna bastante grave, polo que saben por internet así que pedir agora que manden un correspondente ali eh, moi, moi difícil, xa sabemos non? ben, eh, de cara ás demandas colectivas eh, para nós é moi importante eh, o tema que comentaba da estrategia constante e progresiva porque a pesar de, por moito que demandemos nós digamos que os tempos os tempos eh, reivindicativos tamén fixa o poder o poder político podemos pedir como pedimos en un momento a cooficialidade do galego pero estaba claro que non era eh, non era non era o momento. Nós non reivindicamos iso ante as Cortes, ante as Cortes Xerais no Congreso e Senado, pero claro, sabíamos que non non había nada, non era o tempo. A propia sociedade vertián non está preparada para a cooficialidade, pero eh, non perdemos a esperanza eh, de conseguirlo as unidades de acción que poño aí tamén son moi importantes tanto cos, eh, cos eh, os organizacións activistas de, de Galiza eh, sin excepción como as de Castela León en este caso eh, pois veño de sinar un, un, una unidade de acción con unha plataforma de colectivos eh, de asociacións de colectivos de defensa de, do leonés e do galego imos ver se, se chegamos a bo porto con, con, esa, con esa unión Home, nos pensamos que sí, toda a unión en principio fai forza e, e debería, debería axudar non? pensamos que sí vai ser interesante Ben, eh, aparece aí a etapa de, do recoñecemento político eh, o recoñecemento político é a etapa máis difícil como pode eh, supoñer algo no que aquí está, eh, digamos, máis ou menos consolidado, máis ou menos pero no Bierzo, no, de momento nada de nada. O máximo que esperamos eh, a, a medio prazo é o tema da visualización do galego por parte das administracións públicas, concretamente concretamente o Consello Comarcal eh, e os concellos que haxa unha visualización do galego e xa de vos o que, o que digo que o galego aparece cá apareza os cartéis que en vez de Consello Comarcal poida chamarse tamén de xeito bilingüe o con, bueno, Consejo Comarcal e Consello Comarcal que apareza de forma bilingüe para nós iso sería un éxito porque porque ese, ese impacto visual do, re, do reconhecemento por parte dunha administración pública, neste caso local do galego sería pois, un impacto increíble, pensamos nós. E por iso, neste, a partir de maio, imos pedir eh, a visualización do galego, que se, que se poida atopar en, en cartéis, en, en panéis informativos, eh, mobiliario, en, en pois, en eh, nos propios vehículos do Consello Comarcal, xa veremos a ver o conseguir. Pensamos que podría ser posible o de uso parcial do galego dentro das administracións públicas e iso xa é outra eh, máis, moito máis difícil moito máis difícil pod, podamos conseguir que as instancias das administracións públicas aparezan de forma bilingüe Ese, eh, penso que sería sería factible eh, vamos eh, con, hai eh, que mirar tamén o gasto económico xa podedes supoñer e eh, non sería moito gasto económico facer instancias bilingües eh, a doble columna o ben, eh, pois eh, o uso do galego né, o uso do galego oral eh, sabemos que en plenos eh, utilízase nos concellos máis rurais os máis rurais e os máis pequenos no? iso si se utiliza caso de Balboa eh, etc, iso non, iso non é un problema pero claro, xa presentar textos en galego iso xa, bueno, impo, imposible imposible, imposible Eh, de cara ao futuro, a oficialidade, non seguiremos co tema da oficialidade, non pode ser de, outra, de outro xeito porque eh, o que nós, nós, as organizacións máis coñecidas, o que pretendemos é que de cara ao futuro, o futuro tópico é que haxa unha igualación de dereitos entre Galiza e o Bierzo. Eh? de dereito lingüístico parece, non, é que non é que é, é que por pura lógica se hai os mesmos falantes da mesma lingua eh, parece lógico que tarde ou temprano as institucións se non é a Junta que sexa o propio goberno do Estado porque tamén hai a posibilidad de que o goberno do Estado aprove unha lei de linguas que, que hai alguna, alguna proposta de, de algún grupo nacionalista eh, catalán para aprobación dunha lei de linguas eh, de linguas do Estado Supoño que afectaría máis as linguas que non teñen recoñecemento de, de oficialidade, casi seguro, non? Pero ben, aí está esa proposta e tamén podería axudarnos esa lei estatal, eh? Casi máis agardamos desa lingua estatal que da propia lingua que aprobe a Junta de... Vamos, perdón, as Cortes de Castela e León para regular o uso das linguas mm, na comunidade autónoma. Pero ben, aí estamos co resto de organizacións leonesistas. Ben, e a última etapa, eh, xa máis utópica, é a da representación da minoría. Trataríase de de pasar da representación cultural que xa temos e temos ese recoñecemento a unha representación política que partidos políticos tiberán eh, bueno, hai un partido do gobierno e outros partidos eh, e tamén que os propios partidos eh, estatais, PSOE e PP tiveran ese recoñecemento para a nosa minoría lingüística dentro do seu propio partido. Como? Con deputados que falaran galego sen, sen problema eh, no Consello Comarcal, por suposto, na Deputación de León, non sei por que non, porque eh, o Aranesia ten representación na Deputación de Lleida. Eh? Se fala dentro da Deputación de Lleida, xa se fala aranés. Pois pues, o mesmo pedimos non na Deputación de León. De momento non o pedimos porque non, non hai ninguna posibilidade, pero iso o falar esta representación política da minoría eh, eu, xa, <laughs> oxalá poida velo eu algún día e senón quen veña detrás sería ter representación política eh, representación política de políticos que falaran en galego nas cortes de Castela e León ata aí, ata aí chega a nosa, o noso utopismo non? Ben, eh, con todo isto quedou alguna, creo que quedou alguna, non sei, voto de menos alguna, alguna al, ou pasou rápido alguna diapositiva, pero ben, eh, prometín unha hora me, eh, casi, unha hora xusta, non, porque non, non quería, hai moitos temas e se teñen interese falamos delo e non, e non que sexa eu quen lles aburra a, a vostedes con moitos aspectos que hai, pero que non, non máis de unha hora, a estas horas cando tome ganas de, de papear non ven a conta entón, eh, se agora queren ustedes facer alguna pregunta pois pues, eu intentaré respostar e se non, pois moitas gracias de verdade por aturar a estas horas de novo as grazas a ti, Xavier. Mateo. E eh, nos continuamos para che dar máis gracias, pero entón a ver que agora os presentes, o que queira preguntarche algo ou opinar sobre o que tu dixete, pois que o diga Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. a ti, dime. Pero lo escrito es como materia optativa, ¿no? Como eh, e, optativa, sí. es eh, optativa puede ser dar en, en plástica. ¿Cómo? No, no, en todos sus niveles. En, eh, en plástica, en infantil en primaria en ciencias en ciencias naturales creo que es ciencias naturales y en ciencias sociales en secundaria en secundaria. Mira, eh, o problema é que, bueno, o primeiro é que hai direccións que non están polo labor. Concederon porque, home, eh, eh, despois destes anos mellorouse un pouco a, a legislación no sentido de que con que haxa un ou dous pais alumnos que queren galego hai que darlles eh, profesor E eh, ben, e con iso, pois ben, estamos contentos. Un ou dous profesor, un ou dous eh, alumnos, eh, xa temos profesor de galego estupendamente, un profesor que é itinerante, por suposto, va de, de colexio en colexio, non? Ben, pero eh, non sabíamos perfectamente, porque falamos xa dende, <laughs> eh, moito antes de que houbera ensino do galego, que eh, había direccións que non estaban dispostas. Eh, a regañadentes concederon, tamén por presións da inspección, que insistían que hai que conceder o galego que hai moita presión están aí os, os perdón por a expresión, os cabróns galeguistas aí dando... Ca... No, algún inspector dixo así claramente que están os galeguistas aí que, que, que hai que conceder porque isto, isto xa, xa, xa se pasa. Ben, eh, pero claro, ese un ou dous hai que entender que, que, que siga vendo problema porque é moi moi difícil para un pai eh, nai ou, ou alumno alumna Claro, ir a unha clase con dous alumnos ciencias naturais, eh, eh ciencias sociais, unha clase de dous alumnos, vai ahora perdida. A verdade é que é así, é, é un pouco antipedagóxico, é ¿eh? un pouco dous alumnos ali un profesor a mí, é que ata a mí dame non sei que unha clase de, si, por moito que é meu galego pero está unha clase de usos cando na outra están pasando ben todos os alumnos ben, eh, de, tirándose papéis se queren, eh, que tamén teñen dereito a disfrutar eh, eh, falando uns con outros e pasando ben na clase, na clase en castelán de ciencias sociais ou de ciencias naturais claro, é que isto non isto é, é, é moi difícil claro Cal o problema? Que, que os alumnos, eh, hai alumnos que queren, e eh, pais que estarían dispostos a, a, a apuntarse a máis clases de galego, pero claro, se, se hai un grupo mínimo que estable que, que, que poida funcionar como que, con, con certo, certas garantías pedagóxicas. Claro, pero, se está, pero, pero non sabemos que hai dirección que curso tras curso, o comezo do período de inscripción, van os pais e preguntan, bueno, e a clase de galego que tal? que tal? Merece a pena o profesor de E va o director, mira, va, vais a estar dous, vais a, dous alumnos va a ver. Eh, o profesor va a estar aquí, va a estar en el outro colexio de, de, de uns kilómetros, porque son colexios agrupados eh, tá, de verdad, la cara que pon eh, pero ti que, mira, mira deixa un, en clase de castelán que no merece la pena así, ah con estas caretos que ponen, por Deus que, qué pai, que alumno va, va a apostar por o galego no, no, no, no merece la pena pasar un curso aburrido en clase de ciencias naturais ou de ciencias sociales en, en, en, temos ehm, o, o, um, o contacto da, da profesora que está impartindo galego no Instituto de Vilafranca que claro, o ano pasado había un profesor de galego que pena que, que aprobara a oposición en Galicia <laughs> porque estaba dando clases en Vilafranca bueno, que tenía ali a, a raya a raya la dirección claro, defendía os dereitos dos alumnos coñecía a legislación eh, exixía ¿eh? o cumprimento da legislación eh, levaba anos xa de profesor, por suposto, a veteranía é un grau. Eh? eh, ali a dirección, a dirección que non quería, que non sabíamos que non quería, pois non se movían eh, esperando que o profesor marchara para Galicia que é o que soe acontecer os profesores soen ser a maioría deles de naturais de Galiza están ali temporalmente, interinos e logo en canto aproban o poden marchan a Galiza é un proceso natural, claro está entón, que pasou? este profesor marchou unha sustituta eh, con, pero que pasa? Se, eu cheguei aquí dixeronme que había non sei canto o curso pasado pois eh, é que desapareceron todo, todo o alumnado que pasou aí? Home, non podo dicir exactamente o que pasou porque eu non estou ali pero todo parece indicar que a dirección apostou por, por facilitar as cousas a, aos, vamos, que marcharan que marcharan na clase do galego e, eh, e, eh, e agora pois a profesora está desquiciada e non sabe se contar con nós porque nós eh, iríamos os medios de comunicación denunciaríamos isto ante a inspección denunciaríamos isto ante o chamado procurador do común que é o galego arredor do povo de, de Castela León E claro, a propia profesora ten un pouco de medo de que isto se desmadre porque fala CIB eh, seremos poucos, pero sabemos traballar a nivel reivindicativo e eh, xa temos contactos a nivel mediático, os medios de comunicación, comunicado que mandamos pois ten repercusión mediática eh, e claro, a, a profesora está un pouco asustada. E así están as cousas, están cousas e todo está no ar, eh? non, non hai nada seguro co tema do ensino. Eh? Penso que levades traballando, Dios mío. Sí, a verdade é que... Amancio Prada. Bueno, Amancio Prada, vamos a ver, eu teño falado tamén con Amancio Prada, convid... eh, témolo convidado, convidado a actos e non acude. Non, é que hai que dicir así. Mira, Amancio, primeiro, Amancio Prada ten feito moitísimo pola Galo do Bierzo, Para empezar, eh, punto número uno, as cousas clariñas, eh, aquí non, aquí non se trata de criticar. Ten feito moitísimo pola Galo do Bierzo, eh. Para min, aí, chapó, Agora ben, claro, el non quere tampouco, sabe que como está o tema do galego, é que é un tema moi comprometido, é moi comprometido, el necesita, el necesita que o chamen eh, para ter eh, actuacións musicais, que é do que vive, como lógico, e eh, claro, mira, nosotros non temos subvención pública, eh? Vivimos do que podemos, de moito esforzo e de moito gasto noso, eh? eh, pa que pedir cartos se non van darnos pero como van darnos cartos eh, co, coa zona que temos de radicais no? non, non? é que xa unha perda de tempo mandar papéis para nada claro, entón Mancio Prada pois pues, xa o digo se, xa o convidamos dinde comezo como eh, Mancio Prada xa sabía que, te, eh, que tiñamos zona de radicais pois, pues, pois pues, claro, dixo aquí non, aquí non vou Eu comprendo, eh? eu comprendo perfectamente. O mellor eu faría o mesmo se estivera na súa posición, pero non estou. Non estou, por desgracia, estou aquí estamos, <laughs> estamos, perdón, estamos trabajando en una situación muy, muy mala, muy mala y hay que, hay que estar a lo que está, a sufrir, a al mal, ¿eh? ¿eh? compañeiros nosos de Falaceibe teñen deixado Falaceide polas presións eu teño, tiña un compañeiro que estaba de auxiliar administrativo nun instituto de Benvibre e axudábanos axudábanos, el xa tiña cuidado de non, de non eh, facer declaracións públicas ante os medios de comunicación porque sabía as consecuencias eh? ben, Él aparecía na foto ali atrás, escondido, pero, pero eh, aparecía na foto, na foto. ben, Pues, eh, claro, enterou o seu director do instituto e eh, non parou ata que, ata que acabou con el. Bueno, primeiro dixo Falaceibe, pero é que logo tivo que deixar o propio instituto. Xa está en Galicia traballando. Claro, é que así están as cousas, hai que saber. Eu, eu que falo aquí con, uh, poniendo a cara bonita, eu non estou no Bierzo, hai que dicilo, eu son un emigrante que estou fora do Bierzo. Se estivera no Bierzo Mm, que estuviera trabajando como funcionario, mm, mm, a ver, eh, prefiero estar en emigración. Así de claro lo digo. Francisco, ¿qué? ¿No me contas nada? <laughs> Venga, a ver. Bueno, eh, pregúntame algo, hombre. Es que, es que un compañeiro da mesa, como todos ben sabedes, eh, teño moito contacto con ela a través de internet. A ver, a ver. venga, pregúntame algo. Venga. Una pregunta. O que queiras, unha reflexión. No. Que será moi moi cercana a él. No, obviamente, obviamente que se máis que unha pregunta, pois, pues, que, que? facer unha reflexión sí. alta, dime, dime, pois, sobre todo que ten sí que pois, outra, vou decir, a trayectoria de Palacéntronos por, non, pois, sí que desde a mesa, o, o sabe Xavier, eh, que seguramente non máis ou menos todas as representantes aquí saberes, e procuramos sempre non colaborar e ajudar en todo o que puidemos, mm no momento xa en que se constituiu Palaceibe eh, pois a mesa foi unha entidade que, que impulsou decididamente ese proceso como tamén no seu momento pois tamén colaboramos coa constitución da mesa para a defensa do galego de Asturias hai unha persoa pois moi significada como foi Xosé Manuel Sarille presidente da mesa eh, foi unha persoa fundamental non todo ese proceso pois de eh, mesmo de asesoramento non penso eu organizativo non durante moito tempo e nos realmente pois desde a mesa eh, o que podemos dicir é que estamos moi moi moi satisfeitos e moi orgullosos e orgullosos de que falaceu durante todos estes anos conseguise facer todo ese traballo non? que nos vendo relatar agora Xavier Campén e ademais que conseguise facer contra o que se di por aí adiante non? É que, que falaceu supostamente pouco menos que son como unha especie de xentes infiltrados galegos non da comarca do Bierzo que o fixese sen ningún tipo de dependencia das entidades eh, galegas, decir, porque nós temos que dicir eh, que desde a mesa dicir nós a Palacibe simplemente axudamos cando Palacibe nos pediu axuda en un mm. caso, pero hai que deixar sempre ben claro que para CIB é unha entidade totalmente independente eh, que todo o traballo que tivo, que todo o traballo que fixo, mm. que ven facendo é un traballo meritorio, non? é un traballo que é un mérito exclusivo eh, dos seus membros, non? o cal, xa digo, a nós pois non sei se especialmente de orgullo, non? Eh, e realmente pois, por reflexionar tamén, eh, por non estenderme, eh, pois eh, na necesidade que eu creo que segue habendo de que se coñeza como hoxe estamos facendo aquí grazas a este acto, non? En este sentido, pois tamén dar as grazas ao Farso, non? Por darnos a posibilidade aquí na Coruña de que isto se saiba, eh, porque realmente é unha pasada a cantidade de xente que descoñece eh, que no vierto eh, se fala galego máis alá de algunha referencia vaga ou máis alá pois de que sí, que efectivamente nos no ensino pois estudamos que efectivamente na materia de lingua galega estudamos que no vierto pois é unha zona pois, de transición, efectivamente o galego se conserva, mas eu estou convencido de que a imensa maioría da xente descoñece completamente pois, a, a realidade lingüística que hai hoxe no Bierzo realmente chamaría moito atención sí. e ademais vengo pois, o, o como eu se comentou aquí agora de que a xente do Bierzo está nunha situación de apartheid lingüístico na práctica porque carece de dereitos lingüísticos isto é gravísimo non? que é unha lingua que é considerada aquí por sorte lingua oficial desde 30 anos, con todo o mal que aquí estamos, que estamos fatal, ¿no? como moi ben se sabe, mm. pero polo menos temos unha lei que nos protexe a que podemos recurrir. Mm. No Bierzo, eh, na, na, nos tres concellos de Extremadura, onde tamén se fala galego, no occidente de Asturias, onde a presión cara ao galego tamén é terrible, non? onde tamén hai unha cruzada terrible contra o galego e unha negación eh, terrible de que se fala ali galego, eh, na, nas portales de Zamora, eh, a situación é dramática porque non hai nin leis, nin apoio institucional, non hai sustento legal de ningún tipo, non? Mm. Por tanto, a situación, obviamente, todo o mundo ten que ser consciente tamén de que eh, pois, o apoio que desde aquí podamos facer eh, é fundamental tamén, non? De que se coñeza e, eh, por suposto, que, que se vos apoie, non? No, solamente dicir, dache as gracias por todo o traballo destes anos a ti, a todo o teu equipo, es, estendo a Carlos eh, Callón eh, dalle a miña aperta eh, eh, dicir que non seguimos o vosso traballo con, con moito, vamos, moita, para non ser un exemplo, por suposto eh, eh, dicir tamén que, que en certa maneira que sé que vosotros también os pasáis mal, digo pues una cosa, nosotros somos cuatro gatos, porque vamos, con todas dedos de, de una eh, en cada organización, eh, eh que hemos... Eh, feito un trabajo bastante importante digno para nuestras posibilidades. Entonces, se nós, que somos muy pocos... Tenemos podemos estar orgullosos eh, penso que vosotros polo que tedes feito moito máis por suposto tedes, eh, en certa maneira nós tamén somos un exemplo para, para vosotros de decir, bueno, unhas eh, 4 persoas o que ten feito pois pues mira vosotros con, con, coa cantidad de organizacións que hai aquí mm, a pesar da que a situación eh, consum, digamos conjunturalmente eh, é mala en, en Galiza pero, pero non perdades a esperanza porque dende logo eh, as posibilidades que tedes son inmensas, claro está, non? Eh, efectivamente, dar vos gracias porque eh, ahora siempre te vemos y e contamos, por supuesto de cara futuro con a vosotros ciudad vamos, Una, una reflexión más que caer hay un personaje barciano que debía ser reivindicado e dado a conocer que realmente está antes que lo sabía foi o primeiro renacente que escribiu en galego, non me acordo como se foi. Non será Antonio. Antonio eh, Fernández y Morales. Sí. Eh, Fernández y Morales. Nin Dios sabe en este país que foi que deixou de ser se ditou arbitrariamente sí. un libro que anda por aí meses sobre entón eu penso eh, esta plataforma que te feste hegemonía no país porque lle axuda por, por refreso a eles que o traballo da nave deles é moi difícil me conecto nos conocemos de anos eh, lle, axuda, lle axudaría a eles moito que esas persoas e eh, outras eh, tal, estuveran sempre presentes que se estudiasen na literatura galega ¿sabes? é dicir, está antes que Rosalía escribiu antes en galego é que Rosalía é que Dio sabe, es decir, Dios. Sí, Ni Dios sabe, ni sabe que es García. Está, pues esa figura hay que poner sequía es de mandar letras galeras para él, esperar entonces se rompe. Pero machacando, machacando para que sea colectivo. He tenido, no le cargaré a alguien o esto, Ahora como tú no tuvieras parte, pues no quisieron allí. Pero allí, bueno, pues evitó a tumba que estaba perdida, logróse catumatar, se fai a ofrenda agora de flores alá. Pero claro, queda linda él. Aquí, nin Dios ¿verdad? Entonces, en plataformas como a no, no, se fixemos unha charla, que aficionamos a lei e tal, pero claro, no puedes estar todos los días o faxe todos os anos falando o mismo, pero no mundo da literatura e da lingua felicitarlo como faste. E, e, e, e que se saiba, para que aparezca no libro de literatura. está, está, marciano, libro tal, é como se chama, non se chama marciano. Yeah. Eu queria simplemente facer un pequeno comentario para rematar un pouco, non? Eh, o comentario é o seguinte, que é indudable que a defensa da lingua hai que facela pois, no ensino, na literatura, etc. Pero hai algo tamén básico que é incorporar a esa defensa da lingua a defensa da sociedade que fala esa lingua porque esa sociedade que fala esa lingua é precisamente a base da existencia desa propia lingua e esta forza social que hai que darlle exixe, probablemente, mantendo todo o que se fai en pro do ensino, en pro da literatura, etc., pola lingua, digamos así soa, ao mesmo tempo, pois hai que decirlle a quenes a falan, decirlle, oye, tedes que vos defender como povo, sodes un povo, e, por tanto, tedes esta lingua, que é vosa, de todos vos, e é un patrimonio que non podedes tirar con ele. Penso que iso é básico. Eh? Bueno, sí. Digo que eh, neste sentido, a mí parece moi importante tener en conta que, bueno, que estamos aquí la Coruña, estamos en Galicia, que, que as institucións galegas e todo tipo de grupos galegos tienen que, en principio, um, informar máis sobre, sobre a realidade do Roberto. Por exemplo, Morales, que foi antes que Rosalía de Castro, que publicou o primeiro libro en galego, evidentemente, eh, tiñan que informar pois, da realidade lingüística, cultural e demais e relacionarse máis co verbo, dicir, o verbo incorporalo desde, desde os jornais aquí, os medios de comunicación, a Comisión Galega que se falou, eh, unha irmandade mesmo de, de, de cidades hai moitas, hai moitas cidades que non teñen o nome de Ponferrada, por exemplo Sería que estar en toda la gira de como está vivo, por exemplo, en la Coruña hai plaza de Vigo, ¿no? ou de Ourense, bueno, pues, teria que estar concerrada de alguma maneira, que mm, dentro que cabe pues, aumentar esas relacións humanas, porque con elas tamén vai sí. a conservación da lingua, se se mantivo durante tantos séculos, eh, precisamente porque había unha conexión co que é o condado de Lemos, ¿no? mesmo Fusión Oureira fala moitas veces de que ali os, o, a xente de, do Courel pois, tiñan costumes de ir a, ir a feira de, mm. de, como de Vilafranca, de Corullón, de Corullón, de Corullón, sí. de Corullón había unhas relacións humanas sí. que mantiveron, sí, bueno, pues, mm, sí. humanas sí, sí, teñen que continuar mantendo, porque pues eso, é a maneira de preservar, e ¿no? sí. mesmo aumentar para preservar a lingua. ¿no? Bueno, eu Nas disso de, de, de relacións humanas, que foi para que eu son de Baralla, mm. a que, que sí. estamos vivindo aquí na Coruña, pero o Bierzo eh, é a nosa horta. Mm. Eh, as feiras de Baralla nos mm, ven o Bierzo a Baralla. Mm. Eh, toda esa relación mm, eh, é mm, que funciona como unha comarca. Mm. Igual o Bierzo non lle moi ben porque estamos falando dunha zona de montaña de Lugo que tamén está perdendo poboación, está perdendo está perdendo feiras, vamos, sí. a feira de baralla ahora mismo se crece nada, pero eh, creo que ainda hoxe algúns tenderetes que se pon é de vercianos. Mm. E, a, e a, a relación humana é intensísima, dice, movémonos con moita facilidade para, para e para aquí, pero todos cando eh, cando imos, eh, cando viaxamos hacia Oriente, Mm, deixamos con ferrada atrás hasta que deixamos con ferrada non somos conscientes de que, de que deixamos a lista e cando volvemos e chegamos a ferrada xa estamos na casa mm. é dicir, esa, esa comunidade sí que existe felicitarvos pola defensa porque eh, evidentemente é durísimo aquí na Coruña ah. falar en galego da, da, que se tienes por todos os lados no resto Entendemos de maravilla. No sé si teño dos, dos minutos eh, sí, respecto a, a esa relación eh, eh, comercial que se falaba antes falaba da, da área da área comercial é verdade é que hai un o, o Ponferrada actualmente como área comercial está deixando a súa influencia comercial en na zona na zona máis o, máis eh, máis este de, de, de Lugo da provincia de Lugo eh, e tamén de de, de Urense, de Urense, coa zona de, de Valdeorras. Eh? Eso está estudiado e está xa estudiado a nivel de relacións comerciais. Ben, ata o punto, a, eh, a anécdota, por exemplo, eu gustame moito o pan de centeo, eh? o pan de centeo que merco eu no mercado, no mercado dos mércores e eh, dos sábados en, na cidade de Ponferrada, que é un mercado popular eh, que ven ya de, de, de Idade Media, pois o pan de centeo é das nogais, eh? vende ser nogais. Eh? E logo tamén eh, o tema de, do, do noso da boa proposta que fixo aquí corra, eh, do escritor Antonio Fernández y Morales dicir que si, que se hai algo eh? hai algo, eh, vou desvelarlo é que está previsto un congreso para octubre que, que organiza a Universidade de Vigo para dar a coñecer esa figura E logo tamén dicir unha cousa, eh, a Real Academia Galega que está aquí na, na Coruña <laughs> tamén quero fazer unha proposta, non sei se me escoitarán, por suposto, pero penso que sería moi interesante eh, que eh, sabemos que cada ano eh, collen unha figura eh, sobranceira da, da nosa cultura galega, moi ben pero penso que cada certo tempo eh, habería que facer tamén por parte da Real Academia Galega o esforzo eh, cada certo tempo de, eh, non cada dous anos ni cada tero mellor cada cinco, vale, pues cada cinco coller sempre cada cinco anos de, de xeto periódico unha figura da, da Galiza extremeira que hai catro territorios xa home, xa saberí, ben sabemos que é moi difícil atopar eh, unha figura que mereza eh, esa, esa categoría do Día de Letras Galegas eh, cada cinco anos pero habería que facer ese esforzo sería unha digna homenaxe para eses territorios que estamos eh, para nós, vamos, para nós sería coller unha figura da nosa literatura eh, que hai poucas, xa o sei, pero, pero hai, hai nas, non? Pois sería eh, poder, poderíamos vendelo moi ben moi ben en nos, nos nosos territorios iso é, debería pensar apoiado tamén a Real Academia Galega porque, como crítica, este ano pasado xa presentamos moitas organizacións o tema para o Día de Letras Galegas a Antonio Fernández y Morales e foi rexeitada. Supoño que con toda a xustiza foi resaltada porque Antonio Fernández Morales non é que sexa tampouco aí, non, non vou defenderlo porque se xa que tampouco é iso pero podería haber feito ese esforzo de concederlle ese ano non somente a figura Antonio Fernández senón o, a, a reivindicación eh, a, a todas esa xente esas xeracións de xente que, que estiveron que estiveron defendendo o galego nos territorios de lindeiros eh. aí queda a miña denuncia para a Real Academia Galega que, está, que ten aquí a súa sede Muy ben, pois entón haberá que volver a aplaudir e eh, desde logo pois que poidamos pois, falar co presidente da Real Academia Galega pois e por hoxe con don José Luis Méndez Rabín que ademais é amigo do Facho para volver a ratificar o que como di se fixo no seu día non? Pois nada máis Gracias.